Thank you. หลายเมืองนะจากหลายบ้านนะ很多城市来，不是指一一一个路哈，很多地方从很多地方来中国，从中国。คนไทยเองก็มาจากหลายเมืองเหมือนกันนะนะแม้แต่พระเองก็มาจากหลายที่เหมือนกัน我们泰国人啊，居士也是从很多地方来。 detailed nature แต่พระพุทธเจ้าท่านว่านะคนเรานะเหมือนกับดอกไม้ คนละต้น คนละดอกนะ เรามีพระธรรมวินัยเนะี่ย เป็นตัวร้อยเรียงดอกไม้ให้เป็นพวงมาลัยให้สวยงาม佛陀说我们好像啊每个人就是一种花一样 就是不同不同的花，但是啊可以拿起来，然后放在一起，好像一个漂亮的呃泰国我们有一种花连在一起啊供可以供养供养佛。嗯嗯，对。พวกเราก็เนี่ยมีมีธรรมะมีวินัยนะเป็นเป็นสิ่งที่ร้อยรัดเราให้เป็นเป็นหนึ่งเดียวกัน我们有法 有戒就是让我们同一样就为主唯一所所以我们就会一样หลวงพ่อคำเขียนนะบอกว่านะถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสตินะ เราก็จะเป็นคนคนเดียวกันกัเี甘田长老说啊，当我们有决心 啊的时候，让我们知道有觉知啊，那是我们是同一个人。เราเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องหน้าตาเหมือนกันนะแต่คนคนเดียวกันก็คือว่าจิตใจเราเหมือนกัน同同一个人啊意思不是我们脸是很像不是但是心是 ของเียก心就是有觉性的งจิตใจเหมือนกันที่ไหน จิตใจเหมือนกันที่ความปกตินะง怎么是一样的呢就是有平常心เพราะที่จริงที่จริงนะโดยธรรมชาติแล้ว เรามีใจที่เป็นปกติเหมือนกันอยู่แล้วนะอย่างที่ภาษาจีนบอกจิตเดิมแท้เนาะ มันเป็นธรรมชาติของทุกสรรพชีวิตอยู่แล้ว其实我们心原本都是已经是那个哦，原本原本已经是平常心了เพียงแต่ว่าเราลืมมันเราลืม เราลืมธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจไป只是我们忘记它 นะเราก็กลับมาหาจิตเดิมแท้ของเรานะ所以我们要回来啊找这个原本的平常心เรากลับมาหาจิตเดิมแท้ เราก็จะกลายเป็นคนคนเดียวกัน当我们回来到这个原本的平常心我们都是同一个人我们是一样的 เรากลับมาหาจิตเดิมแท้เนาะเราก็จะเป็นพวงมาลัยพวงเดียวกัน我们有平常心都那大家都是啊那个莲花那个莲花叫什么花圈啊红的花圈เนาะในในช่วงเก้าวันสิบวันนี้เนาะเราพยายามกลับมาหา จิตเดิมแท้กลับหาความเป็นปกติของใจนะให้มากที่สุดเนาะ所以这个啊这个禅期九天十天哦请大家经常回来到我们的原本的平常心ที่จริงในความหมายคำว่าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ย ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นบุคคลเนาะที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ที่จริงมันหมายถึงตัวเราเองนี่แหละนะเป็นคนคนเดียวกันในแต่ละขณะด้วยเหมือนกัน ถ้าเรามีความเป็นปกตินะ同一个人也不是意思也不是我们啊这里的大家就是同一个人也是我一个人每时每刻的有平常心也是我同一个人有 คือถ้าเราขาดสติเนาะบางทีมันจะเกิดความคิดเกิดอารมณ์อะไรที่มัน เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ลงเปลี่ยนไปเลยนะไอความคิดแล้วก็จิตใจะลรเนี่ยนะ因为啊、呃，当我们当我们没有决心的时候，所以我们心也会改变，有的时候有贪、有嗔、有痴痴，那就不是同一个人了。嗯，嗯。 เนี่ยความคิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอารมณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อย เราเองก็เป็นเหมือนหน้าตาเหมือนเดิมนะจิตแต่จิตใจเราไม่เหมือนเดิมน้เเเมรา所以当เ们那个念头改变啊情绪改变虽然我们的脸的面是啊一样的但是心你经常改变就不像是我们的那个有平常心的人了 ใช่ไหมไม่มาหน้าตาเราเป็นมนุษย์นะ แต่บางครั้งจิตใจเราก็ไม่ค่อยเป็นมนุษย์我们的面脸我们的脸啊虽然是人但是有的时候心也不是人ไ้ตัวนี้แหละ ความน่ากลัวที่สุดของมนุษย์เรานะอ่า หน้าตาเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นอะไรไม่รู้นะ这个是人生最啊恐惧的一个事情，就是啊我们脸是是人，但是心不知道是什么了。เราฝึกนะเราจะมาฝึกการเปลี่ยนนะเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้สึกตัวนะ所以我们是来练习改变这个迷成为觉知。 เปลี่ยนเวลามันไหลไปคิดหรือมีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะเราก็กลับมารู้สึกตัวนะบาง当他迷了或者有了念头，我们要改变回来，知道？เปลี่ยนกลับมารู้สึกตัว เปลี่ยนแบบไหนนะก็เปลี่ยน改变回来觉知是怎么改变呢？เรามีเครื่องมือที่ง่าย ที่สุด คือ ร่างกาย เนี่ยเรากลับมารู้สึกที่ร่างกายเนี่ะ我们有很好的工具，就是很容易的，就是回来，就是身体要回来，知道身体。ร่างกายเราทำอะไรเนาะให้ใจมันรับรู้ด้วยนะ啊，我们身体是正在做什么？要心知道它。แต่เพียงแค่รู้นะ ไม่ต้องไปคิดพูดว่าเราทำอะไร 但是只是知道而已，不要有一个念头说我做什么。嗯，ไม่ต้องไปแบบเหมือนไปภาพในใจว่าเรากำลังทำนั่นทำนี่เราเป็นนั่นเป็นนี่นะ不要心里面说啊我正在做这个做那个嗯，เหมือนเนี่ยบางทีลมมากระทบเนี่ย รู้สึกตัวแล้วไม่ต้องพูดก็ได้ว่ามันลมกระทบเลย比如说啊有 风碰到我们的身体啊，就只是知道它，不要不要说哦有风碰到。แต่ที่จริงเหมือนเราได้ยินเสียงเนาะพอเสียงเกิดขึ้นมาเราได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปรู้สึกละไม่ต้องไปคิดย้ำว่าเมื่อกี้พูดว่าอย่างนั้นเนี่ยได้ฟังว่าอย่างนั้น当我们听到声音，你一听到就知道了。 不要再想再考虑它啊，你听到了什么？เหมือนเรากินข้าวนะ เรากินข้าวเข้าไปนะหน้าที่เราก็คือเคี้ยวนะเราไม่ต้องไปคิดว่ามัน ไอ้ที่กินเนี่ยมันคืออะไร หรือถ้ากินลงไปแล้วมันจะไปย่อยแบบไหนนะร่างกายจะได้รับแบบไหน มันเป็นหน้าที่ของมันเอง 啊，我们吃饭也一样。我们吃的时候，我们的责任只是咬，然后不要想我们吃什么呢？它啊，到我们肚子怎么会有有着怎么样的消化啊？这样不要想。那那事的，แค่รู้เฉยๆนะ，รู้ซื่อๆ，รู้แบบไม่ต้องพูดไม่ต้องคิด。所以最重要的是，只是知道，啊。 很就不要不要想，不要有个念头说什么，只是知道。บางครั้งไม่รู้นะก็ไม่เป็นไร ไม่รู้ก็รู้ว่ามันไม่รู้有的时候不知道不知道也没关系要啊只是知道不知道นั่นแหละนะการไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ย ก็คือการรู้ การมีสติ知道我不知道那已经是知道了有决心了จริงนะการการรู้นะว่าใจมันหลงไปนะก็เรียกว่ามีสตินะ当我们知道心迷了那就是有决心了เพราะบางทีจิตนะมันจะหลงนะพอเราหลงไปแล้ว เราก็จะหลงโทษตัวเองว่า ไม่น่าหลงเลย ไม่น่าขาดสติเลย มันก็จะเป็นความทุกข์有的时候我们心一定会迷的，但是我们不应该责责备责备自己，说哦，我不应该迷呀、哦，这样，那那就变了苦。嗯，เพราะบางทีนักปฏิบัติธรรมเนาะพอปฏิบัติธรรมแล้วมันคิดแล้วมันหลงเนะ เราจะรู้สึกไม่ดี รู้สึกไม่ชอบที่มันคิดหรือที่มันหลง我们当我修行者的时候，有的时候迷了，我们可能不喜欢、不喜欢迷、不喜欢有个念头。ไอความรู้สึกไม่ชอบนั่นแหละคือความหลงที่มันมาซ้อนความหลงอีกทีหนึ่ง啊，对对，那个状况不满意、不喜欢，那就是 ดับเบิลมีมีมีมีแล้วย่อมีมีแล迷。ช่มีสองหมีองมีนั่นแหละนะไอ้ความหลงเนี่ยอ่าถ้าเราไม่รู้เฉยๆนะมันจะซ้อนหลงไปเรื่อยๆซ้อนไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่รู้เฉยๆถ้าเราไม่รู้เฉยๆ ใช่ไหมเช่นสมมติ สมมติเราโกรธเราโกรธใครสักคนเนาะเราโกรธใครสักคน ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ย โกรธเสร็จปุ๊บเนี่ย ไม่มีสติก็คือทำตามความโกรธเนาะไปด่าไปว่าอะไรก็เลยอืม比如说当我们啊生气一个人啊如果一般人、普通人没有决心的话，他就会跟着那个生气，好，就可能去骂 或者去干什么什么อันนั้นก็หลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะนนั่ก็ช那个是百分之百迷ทำต้องทำตามอารมณ์มันถึงจะพอใจถึงจะหายนะ要跟着那个情绪走啊然后就会满意แต่ถ้าคนเริ่มมีศีลมากขึ้นนะ พอมันโกรธขึ้นมา ก็พยายามจะควบคุมความโกรธไม่ทำตามความโกรธแต่มันยังสูงไว้ในใจเราอ่อ那是有有戒的人呢啊有生气有生了气就啊比较就啊喜喜欢ควบคุมใช่ไหมคะ控制他啊然后其实他是还在心里面ก็ถือว่าดีขึ้นมาสักหน่อย ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ตัวเราเองยังร้อนอยู่那就好一点，就是没有伤害别人，但是还是伤害自己。แต่ถ้าเราแต่าคนที่มีสติมากขึ้นเนาะนอกจากจะเรียกว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ทำให้ตัวเราเองเดือดร้อน้วยโดยการที่ก็ปล่อยวางความโกรธไป更好的就是啊有决心的人 就啊不伤害别人，也不伤害自己，都放下那个情绪。เพียงแค่เรารู้เฉยๆนะไม่ต้องกดไม่ต้องกดความโกรธไว้ในใจ รู้ก็ปล่อยไป只是我我们只是要知道啊知道了也不要打压它知道了就放下การศึกษาธรรมะนะมันจะต่าง มันไม่ใช่เป็นการที่เราสอนตัวเองในการเหมือนคล้ายๆว่า โกรธมันไม่ดี ไม่ต้องไม่ควรทำตามความโกรธหรือว่าไม่ควรที่จะโกรธเลยไม่ใช่แบบนั้น我们学习法呢不是不是这样学习这样就是啊告诉自己啊、生气不好啊我们不应该生气我们不应该跟着生气走เพราะที่จริงลึกๆแล้ว ที่เราพูดอย่างนั้นที่เราสอนเอ่างนนเพราะที่จริง เราก็ไม่ชอบที่มันโกรธใช่ไหมก็เลยไปสอน其实我们那样的说那样的教心是是不是因为啊其实心里面也不喜欢生气啊对生气不满意所以就那样的教他你不要生气吧มันคล้ายๆความรู้แบบนี้บางทีมันแก้ปัญหา จริงๆ ไม่ได้นะ好像嗯那样的知识它其实不可以真正的解决问题เหมือนคล้ายๆไม่รู้เมืองจีนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเมืองไทยนะในซองบุหรี่นะซองบุหรี่จะเขียนว่า บุหรี่เป็นอันตรายแต่ชีวิต ทำรูปน่ากลัว เขียนเตือนน่ากลัวนะเหมือนไม่อยากให้ให้สูบนะแต่ก็มันรู้นะอ่านก็ออก 看到图片就看到很怕，但是还是想吸。 <laughs> 不知道在在中国有 <laughs> 这个一样的吗？我们泰国有那个抽烟的那个烟烟的袋子，有说啊烟对你的身体不好，很伤害，然后很有很很呃恐惧的图片。哦，但是啊，那那些知识也不可以。 就啊，大家还是还很想想抽烟的。ใช่ไหมมันบางทีมันรู้นะว่ามันไม่ดีมันไม่ถูก แต่มันก็ยังทำอยู่有的时候我们知道就是知识知道啊这个不对这个不好但是我们还是做เหมือนกับที่เรารู้ว่าโกรธไม่ดีนะ แต่เราก็ยังโกรธอยู่หรือว่าเรายังกดความโกรธอยู่อ่า我我们也一样，我们知道生生气是不好，但是我们还有生气，或者有的时候我们还是打压生气。อันนั้นนะหลวงพ่อเทียนเรียกว่าเป็นการรู้จำรู้จำเนี่ยยังแก้ทุกไม่ได้ อืม那种的就是龙婆天叫啊记忆的知道 那个记忆的知道还不可以解决苦เราต้องเนี่ยมารู้จักนะมารู้จักว่าความโกรธหรือว่าความหลงมันเป็นทุกข์อย่างไรมันถึงจะแก้所以我们要真正的认识它理解知道它啊知道它是怎么样然后我们才可以解决เนี่ยเมื่อเราเริ่มเห็นว่า การที่มันโกรธมันเป็นทุกข์หรือการที่เรากดความโกรธก็เป็นทุกข์เนี่ย มันถึงจะวางความโกรธได้จริงนะ当我们理解生气是苦或者当当我们打压生气的时候是苦我我们理解它的它是苦那我们会放下它คล้ายๆ เหมือนบางคน พอสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคเยอะๆเขาจะเห็นแล้วมันทุกข์มันไม่ไหวละเขาก็ วางของมันเองเนี่ยมัน好像啊、那个抽烟的人啊、得到了因为抽烟得到了很多病啊那就会知道了哦这个烟真的对身体不好我身体受不了了那他会自己放下嗯นั้นที่จริงเนี่ยการเรียนรู้ทุกเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราแค่รู้มันนะตามที่มันเป็นจริงนะ其实要学习苦呢， 啊，最重要的是，我们只是，只是知道他他是怎样的，只是知道他。嗯，痛苦是ภาวะ呐，ของกาย，แล้วก็ของใจเนาะ。苦是一个身体核心的状况。呐，我们只是啊。 来学习身体和心上的苦。ถ้าเราเรียนรู้ทุกนะเราจะเป็นผู้ที่เห็นทุกแต่เราจะไม่เป็นผู้ที่ทุกนะ当我们学习苦，我们最啊，我们就看到 ันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่เราจะยกจิตขึ้นมาให้สูงขึ้น这个叫啊这个提提高心的的修行方法แต่ก็มีสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกนะ บอกไว้เลยตั้งแต่วันแรกนะ但是还有比那个更高的啊的次第啊阿詹讲 就今天说虽然是第一天，我就告诉你们。嗯。คืออะไรมันหลงใช่ไหมมันหลงอันนี้มันหลงอันนี้เป็นผู้ที่รู้ว่ามันหลงใช่ไหมหลงกับผู้ที่รู้ว่าหลงน่ยอันนี้เป็นเรื่องต้นเราฝึกออกจากความหลงเป็นผู้ที่มีรู้ว่ามันหลงน่ะ我们开始啊我们就 啊练习，就是迷迷迷的人，然后我们就从那个迷的人出来，就知道看到那个迷。嗯，อันนี้มันเหมือนสองอย่างนะแต่ก่อนเราหลงอันนี้ก็มารู้以前我们是迷的，然后我们有了那个知道的人，就知道来知道。แต่สิ่งที่สูงกว่านั้นคือ ไม่เป็นทั้งผู้หลง ไม่เป็นทั้งผู้รู้比这个更高的就是啊，也不成为那个迷的人，也不成为或者知道的人。เอไม่เป็นทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสภาวะไม่เป็นอะไร两个东西都不成为就是什么都不成为不成为什么เนี่ยแหละ คือสิ่งที่สูงสุดซึ่ง ในสภาวะที่จิตเดิมแท้ที่มันไม่เป็นอะไรมาก่อนอยู่แล้วเรามาหลงเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะนี่ก็คือ最高的次第就是最高的法就是原本的的心哦平原本的心初心啊就不成为什么但是我们啊刚才他有说但是我们忘记了我们就 有无名，就觉得我是什么，我是什么。นะก็พูดให้ฟังตั้งแต่เรื่องต้นนะแล้วก็ถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะให้เป็นบันไดให้เราค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยนะ他今天说从开始到最后啊就好像楼梯是一步一步的啊提高上去 แต่บางคนปัญญาดีนะความเพียรดีนะบางทีอาจจะไม่ใช่เหมือนเดินขึ้นบันไดนะเหมือนขึ้นลิฟต์นะแป๊บเดียวเลยอาจจะเข้าใจเลยก็ได้นะ但是有的人啊智慧比较好啊ปัญญาด智慧比较好也可能不是啊走楼梯一样啊可能是上电梯 นนะก็นะก็พูดให้ฟังนะก็เปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะวันนี้